Dabar žiūrėkit, aš norėčiau užduoti ponui Masiuliui kaip liberalai klausimą. Labai įdomus atsakymas jūsų. Aš jau dažnai šitą klausimą turiu. Kalbant apie, apie religiją, taip pat aš, jeigu būtų kunigas, čia aš jau paklausiau, ar jūs pirma lietuvis, ar pirma katalikas? Ir dėl to klausiu pono liberalą, ar jūs pirma lietuvis, ar pirma liberalas? Pirma lietuvis, vaikas liberalas. Va. Tai tokiu atveju jau mes galim šnekėti, yra bazė. Bet tokiu atveju jūs esat jau netikras liberalas, nes tikras liberalas niekada nepasakys, kad jis pirma lietuvis. Nes yra tam tikra liberali ideologija, kuri neleidžia šito pasakyti. O jau paskui be abejo gali iškilti ginčiai, ką mes turim omeny sakydami pirma lietuvis. Nėra aiškių kriterijų, ką mes vadinam. Va tuo, kai jūs atsakote į klausimą, kad aš pirma lietuvis, o paskui liberalas, ką mes turim omeny, kai sakom aš pirma lietuvis? Na, pagrindinis tikslas, kuris mus turi vienyti yra, e, kad mūsų lietuvybė, valstybė, reiškia, klėstėtų vis per amžius ir, ir, ir jinai būtų, aišku, pamatas jos būtų lietuvybė. Tai e, jeigu mes mm, ignoruosim demografinį momentą, mes iš tikrųjų šiandien esame nu, išmirštanti tauta, jeigu taip grubiai pasakius, išvažiuojant, išmirštanti tauta. Tai šiuo atveju Čia pirmiausia reikia padaryti aiškius e, sprendimus ir veiksmus, kad e, ir aiškiai susitarti savo politiniam jėgom, kaip mes kažkada susitarėm dėl ten tų NATO, Europos Sąjungos. Susitarti, kaip, pavyzdžiui, iš tikrųjų padaryti, kad 2030 metais gyventų 4 milijonai lietuvių. Pos pasiūlė vienas klausimas jums. O jeigu ateis iš Briuselio reikalavimas balsuoti už imigrantų kvotas, kaip jūs balsuosite? Na, kadangi Gyvenimas yra konkretus. Šokinėjom labai. Ne, o čia čia tas, tarp kitko, šitas klausimas. Aš galbūt, tai matai, jeigu jūs kalbate, čia, čia, čia sustarim dėl keletos dalykų. Pirmas dalykas, tai aš kalbu apie natūralų, reiškia, demografinį procesą, tai yra, kada, reiškia, čia gyvenantys žmonės. Aš kalbu labai, labai realią problemą, kuri tuoj bus. Mes, aišku, galim sakyti, kad 4 milijonus galim pasiekti ir kinus atsivežę, aš pasiūlyginams čia. Jūs atsakykite klausimą, jūs balsuosit už kuotas, ar ne? Bet čia jums tikrai duoda įdomų klausimą. Ar jūs balsuosit kaip Seimo narys už kuotas, ar ne? Aš nereikia čia ortizuoti. Paprastas atsakymas. Būdamas Europos Sąjungos, reiškia, erdvėje, aš pripažįstu tas taisyklės. Reiškia, jūs balsuosit už kuotas. Vat jums ir atsakymas. Bet žiūrėk, kaip aš galiu su jumis būti vieningas? Nu, gerai, tai šitoje vietoje mes turbūt ne vieningi. Ir jūs kalbate apie lietuvybę ir čia pat balsuosit už kvotas. Yra tikslas paieškoti kaip tik sąlyčio taškų, o ne skirtumus. Skirtumus, o tų dalykų liberalai labai puikiai žino. Mes, mes galim, mes galim konstatuoti. Ne, tai mes galim paklausyti jūsų labai gražius tokius tuščius žodžius, iš kurių niekas nestovi. Kai aš paklausiu konkretaus dalykų, paaiškėja, kad jūs einat prieš lietuvį. O kalbate apie lietuvį. Aš galėčiau pasakyti, kad aš balsuočiau už Kruopį ir atsakyti šitą klausimą. Ne, ne, Vytautai, jūs galite balsuoti už ką norite, tik nekalbėkite tada apie lietuvį. Kodėl? Rolandai, Rolandai, nereikia. Bet man atrodo, bet man atrodo, kad jūs nesuvokėte apskritai lietuvybės, kas yra lietuvybė, nors, nors, nors kalbate apie ją ir dedate ten jos gynėjai. Susitarė, kad aš pirmininkauju, bet ir baigsiu visą vienybę. 21 amžiuje, jeigu mes mąstysim tik tokiom kategorijom, kad galima užsimūryti tvorą e, sienos teritorijas ir, e, ir, ir, ir mes tokiu būdu išlaikysim tai mano gal yra naivus požiūris, kuris kaip tik diskredituoja pačią lietuvybę ir kuris nepadeda iš tikrųjų galbūt atsispirti kai kuriems neigiamiams reiškiniams, kurie ateina iš globalizacijos. Todėl reikia ieškoti, na, nu, vis pasikeitusios yra žaidimo taisyklės pasaulyje senai. Jūs ir pagerbėte, liberalai jas ir pagerbėte. Jeigu būna, kad liberalai. Ir, ir reikia ieškoti būdų iš tikrųjų, kaip, sakykime, pagal tas pasikeitusias žaidimo taisyklės. Jeigu mes dalyvaujame ES lygmens politinėme žaidime, mes labai aiškiai matome tam tikros politinių nuostatų valstybių iš nacionalinimų, ten mažųjų valstybių grėsmės, bet taip pat mes galime joms nepasiduoti, mes galime tas lėšas, kuriomis mes dabar sėkmingai išvaistome milijardus, mes juos galime mūsų kultūrai, kaip pagrindiniam lietuvybės tvirtintojui ir mechanizmui tvirtinti puikiausiai pasinaudoti, bet ką mes padarome. Ar mes mastome šiuo atžvilgiu kaip nacija? Mes kaip nacija nemastome, nes mes net iš kultūros ministerijos tas veiklas, kurios galėtų e, būti finansuojamos e, iš europinių pinigų, mes jas išmetėme, iškėlėme į aplinkos ir ūkio ministeriją. Tai mes, jeigu mes nemastome kaip nacija, nors turime visus nacijos atributus, tai ką? Jokios kvotos niekam nepadės, mes suniksime su besaugodami viską, nes šis pasaulis yra raidos pasaulis. Ir, šiame pas, ir lietuvybė taip pat nėra bantustanas, o yra nepaliaujamai kūriama lietuvybė, kūrybinė galia, kuri tą lietuvybę tvirtina ir skleidžia. Jeigu mes prarandame kūrybinę tą galę ir net nesuvokime, kokiuose žaidimuose mes dalyvaujame, tai tada nu ką? Toks mūsų likimas. Šiandieną ES keičia tautų etninę aplinką. Vat tos kvotos ir daugelis kitų reiškinių. Ir šiandieną mūsų problema su Lenkais va tos problemos. Kada atsiras šariato patruliai Vilniui, išspręs labai greitai mūsų Lenkų problemas šitie šariato patruliai. Dabar atrodo lietuviai, kadangi jis iš tikrųjų yra daugelį atvejų kaimėtis nuo žagrės ir nemoka pasižiūrėti porą žvilgsnių į priekį, porą žingsnių. Jis nemato šiandien pavojų ir galvoja, kad tas, kas vyksta ten Londone, pas mus niekada nebus, mes susitvarkėsim, nieko čia tokio. O jau paskui, kai pamatys kiekvienas runkelis šitą problemą, bus vėlų ją spręs. Spręs galima neleidžiant problemai susidaryti. Ir kol kas mes esam geroj situacijai palyginus su vakarų Europą. Kalbant apie etninės aplinkos kitimą. Mes turim galimybę ją suvaldyti, bet jūs, aš matau, balsuosit už tai, kad būtų naujas problemas. Toliau, dar pasakysiu vieną. Aš dėjau prieš rinkimų žmonėms. Toliau, toliau. Taip ir elgsiuosi. Tai aš, aš, aš tik norėčiau pasakyti porą dalykų. Niekada neturiu nei, nei genetinių, nei rasinių kažkokio markerio, kuriuo galėčiau paimti, patikrinti lietuvius genetiškai ir juos išrušiuoti. Man esminis dalykas yra kalba ir kultūra. Ir tas gimtinės, gimtinės jausena ir susisaistimas su savo valstybe. To kalbu tik visada tokioj plotmėj. Tai esminė lietuvybės, lietuvybės problema, kaip aš esu, ir yra tos lietuvybės ideologijos, kuri galėtų, lietuvybės reikšmės, kuri galėtų mus jungti ir galėtų jungti taip pat įvairių ne, ir, ir, ir partinių ideologijų, ir, ir, ir kultūrinių ideologijų žmonių. Suvokti tą tikslingumą. Mums čia skirta buvo žemė, tai yra likimo, čia yra mūsų gimtinė ir jeigu mes jos, jos nepuoselėsim, kartu nepuoselėdami ir gimtinės jausenos, mes tiesiog visą, visą, visą tai prarasim. Ir aišku, išnyksime kaip tam tikra bendruomenė, bendratis, kuri, nu, kuri gali au, gyvuoti ilgiau ar mažiau. Žaidimus, į kuriuos, į kuriuos mes vienaip ar kitaip įsijungiame, mes į juos įsijungiame ir viskas priklauso nuo mūsų savimonės, nuo, nuo mūsų pačių savimonės ir veiklos. Ir aš nelabai suprantu visada pasakymus, kad aplinka kažkaip turėtų nesikeisti. Norė, norime mes ar nenorime, mes visą laiką gyvename besikeičiančioje aplinkoje, nes mes savo veiklą ją keičiame. Sąmoninga ar nesąmoninga veikla. Būtų geriau, kad sąmoninga ir atsižvelgiant į mūsų nacionalinius interesus. Rolandai, taip, mes į Konstituciją galime rašyti, ką tik norit. Gyvenimas yra ne teoriškas, o praktiškas. Ir kada kalbam apie tas pačias kvotas, pavyzdžiui, man visiškai aš net negaliu suvokti net jūsų, jūsų logikos. Juk visą tą, ką jūs vadinat globalizacija, tai nėra kažkoks savaiminis procesas. Pavyzdžiui, Skandinavijoje visi tie svetimkūniai, intrūzai tam pačiam Osle. Jie kaip atsirado? Atsirado Norvegijos liberalų dėka. Jie tiesiog pakvietė tos žmonės atvažiuoti čia. Tie žmonės ten neįsiveržė. Pagimdė breivį. Jokia, jokia globalizacijos banga jų ten neatnešė. Tai buvo tiesiog tuo metinio politinio elito sprendimas įsivežti ir tas buvo padaryta daug metų atgal. Kairiųjų daugiau. Taip, toliau vaikė, toliau vaikė. Tie patys, tie patys prancūzai. Nenurašykite viską. Tie patys prancūzai. Kairieji norvegai. Kiekvienas prezidentas nuo 75 metų pradedant patvirtina imigrantų kvotą. Kiekvienas Prancūzijos prezidentas. Jeigu jis to nedarytų, šiandieną Prancūzijoje nebūtų galybės problemų, kurios yra. Tai kad nereikia kalbėti, kad čia yra kažkokie nevaldomi procesai, kurie mes turim neišvengiamai pasiduoti, jie yra labai valdomi, labai kontroliuojami ir kreipiami tam tikrą. Ir, ir, ir kodėl Prancūzijos vyriausybė tvirtina tas kvotas? Nu, klausimas paprastas, praktinis. Kodėl tą daro? Kodėl? Todėl, kad 75 metais prancūzai išvaryti iš Šiaurės Afrikos, iš Alžyro, iškėlė savo tam tikrą idėją, kad sukurt prancūzų kontroliuojamą viduržėmio jūros civilizaciją. Ja, va, va, va, yra daug didesnių tikslų, taip, tai štai ir noriu pasakyti, kurios, kurie taip pat sėkmingai tarnauja prancūziškumui tvirtinti ir tvirtinti pasaulyje. Jeigu mes taip žiūrėsime į Lietuvį, bet jeigu po 50 metų 50 metų kovo 11 šves susėdė kiniečiai. Kiekvienai valstybė savo. Tada valstybė savo žaidimų žaidžia. Tai aš tą ir... Bet tada nekalbėtum apie tautą ir apie lietuvybę. Tai bus visiškai kitas turinys tos savokos lietuvybė. Ir kovo 11 sėdė žmonės visai kitų spalvų kitų rasių, Vilnių, gal net lietuviškai kalbės, dainos pabudom ir kelkimės, bet mano anūkutė nebus. Ir labai džiaugsiuos, kad tai būtų. Tai va, va čia ir yra požiūris. Tik dainų, ir, jūs džiaugitės, ir jūs ir džiaugitės, va aš užtat ir sakau, mes nesusitarsim niekada ir jokios vienybės iš principo būti negali. Tik žmonės, kurie mus dabar va žiūrės, klausys, skaitys, turi apsispręsti su kuo jie, ar su tokiais, kaip jūs suprantat lietuvybę, ar su tais, kur supranta kitaip.